Moi, j'ai un doute là-dessus parce que je vois mal comment le législateur aurait euh, euh, permis Nik dudak baditut, espaitu ikusten nola lege egilek onartuko zuten tokiko moneten sortzea eta kolektibitate euh, publikoeri debekatuko, hauek galdatzaile izanez. Donc, faire des dépenses à Nouchko. C'est une question sur laquelle on n'a pas la même lecture. Maintenant, je crois que ça va être simple, il va falloir que... Ikus molde desberdina dugu et epailek eranen dute nok duen arrazoin. Gaia biurria da, prefetak beraka itortu du, ez là, hein. dans lequel le préfet a reconnu qu'il y, avait, euh, qu'il y avait du flou. qu'il que tabella bera guiten Mais elle n'est pas la même.